Հայ ժողովրդի պատմության օրացույցում կան թերթեր, որոնք մեր ողջ ազգի ճակատագիրն են դարձել տասնամյակներ, դարեր ու հազարամյակներ շարունակ։ Մեր ժողովուրդն իր պատմական հիշողության օրացույցում հենց այսպիսի նոր էջ գրեց քառորդ դար առաջ այս օրը։ 1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ին մի ողջ ժողովուրդ իլուր աշխարհի գրեթե միաբերան հայտարարեց, որ վերստանձնում է սեփական ճակատագիրը տնօրինելու բեռը, պատասխանատվությունը, պատիվը։ Անկախության հրճակումով նոր դարաշրջան բացվեց ոչ միայն Հայաստանի, այլև հայության բոլոր հատվածների համար։ Հայաստանի Հանրապետությունը կայացավ որպես պետություն։ Արցախի հետ ուսուսի հակարակորթին պարտադրեց արժանապատիվ զինադադար, բարձրացրեց երկրաշարժից ու պատերազմից խոնարհված իր գյուղերն ու քաղաքները, ոտքի կանգնեց սովի ու խավարի միջից ուղելով իր մեջքը։ Ամեն անգամ, երբ օրացուցային տարին լրանալու մնում է ուղիղ 100 եւ 1 օր, հայ ժողովուրդը վերահաստատում է իր այս ուխտը եւ ելուր աշխարհի հայտարարում. Ես եմ իմ ճակատագրի տերը եւ իմն է նախնիած ժառանգությունը։ Ես եմ իմ զավակների անամպարավոտների երաշխավորն ու ծնողներիս խաղաղ մայրամուտի գրավականը։ 25 տարի առաջ այս օրը Հայաստանի բնակչությունը միասնաբար ընտրություն կատարեց հոգուտ անկախ հայկական պետականության, հոգուտ քաղաքական ազատությունների եւ ժողովրդավարության։ 25 տարի առաջ հայ ժողովրդի դրսևորած բացարձակ միասնականությունը ոչ միայն անկախություն ապարգևեց, այլև 2.5 տասնամյակ շարունակ պայքարի կորով ու արարելու ոգի տվեց։ Ժամանակի ընձեռած հնարավորությանն ու նրան հետած մարտահրավերներին միանշանակ այդ պատասխանը հաստատություններ կերտեց՝ պետություն, բանակ, շուկայական տնտեսություն, քաղաքացիական հասարակություն։ Հայ ժողովուրդը բարձրաձայն հայտարարեց, որ պատրաստ է պատասխանատվություն ստանձնել իր իսկ կողմից հրճակված արժեքներն ու նպատակները կյանքի կոչելու համար։ Եվ նա ոչ միայն խոսքով կամ քվեաթերթիկով, այլև գործով, ջանքով, իսկ երբ հարկ եղավ նաև կյանքի գնով ապացուցեց, որ ինքը տերն է իր պատասխանատվության, տերն է իր հրճակած արժեքների եւ նպատակների։ Սեպտեմբերի 21-ի գլխավոր խորհուրդը թերևս անցած քարոտ դարում ընդունված որոշումների գինն է սերունդների համար ու ներկա սերունդների պատասխանատվությունը գալիքի հանդեպ։ Սեպտեմբերի 21-ը նաև վերացնդի խորհուրդ ունի 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանությունը մարդկության հանդեպ մեծագույն հանցագործություններից մեկը վերապրած հայ ժողովրդի համար։ Օրացույցի այս թերթը լեցուն է նաև մեր ժողովրդի արյան փակեցած տողերով, Անկախ կեցության երկրից ու քաղաքացիությունից յուրաքանչյուր հայ լավ է հիշում եւ հիշելու է այդ տողերը։ Քանզի մեր ներկա սերունդների երակներում Օսմանյան կայսրության սրով նահատակված մեր հարազատների արյունն է հոսում։ Հայոց նոր սերունդերինն է նաև նրանց падգամը, անել ամեն հնարավորն ու անհնարինը, որպեսզի մեր տեսակի գլխին այլևս երբեք չծանրանա բնաջնջման ու կոտորացի վտանգը։ Միակամ ու աներեր է մեր ժողովրդի հավատը, որ հակասություններով ու վտանգներով լի աշխարում, որ խելահեղ ու արագընթաց մեր օրերում հայի հարատեվության միակ իրական երաշխիքը հայոց ինքնիշխան անկախ պետականությունն է։ Համոզմունքն առայն, որ իշխանության միակ աղբյուրը ժողովուրդն է, վստահությունը, որ արտաքին ու ներքին մարտահրավերներին արձագանքելու կարող միակ ուժը ժողովրդի միասնականությունն է, բախտորոշ պահերին ու կարևորագույն խնդիրներում։ Սեպտեմբերի 21-ը հայ ժողովրդի հավատի, համոզմունքների ու վստահության խորհրդանիշն է։ Օրացույցի այս օրը խորհուրդ ունի ոչ միայն մեզ համար, այլև համայն մարդկության համար։ Զուգադիպություն է թե ճակատագիր, սակայն հենց այս օրը, երբ մեր ժողովուրդը ցնծում է անկախ ու խաղաղ ապրելու իր կամքի տոնին, միավորված ազգերի կենտրոնակայանում զարկում է խաղաղության զանգը, զրնգում է հնչեղ ու բարձր, ու ողեկոչում է բոլորի հիշատակը, ովքեր զոհվել ու զոհվում են պատերազմի նախճիրում։ Զրնգում է ի հիշեցում խաղաղ ապրելու եւ բռնությունից զերծ մնալու մարդու հիմնարար իրավունքի։ Զրնգում է պահանջելով հրադադար ու խաղաղություն երեխաների ու տարեցների կանանց ու տղամարդկանց համար։ Խաղաղության միջազգային այսօրն անգամ Խաղաղության զանգի հնչյունները հաճախ խլանում են կրակահերթերից ու արկերի պայթյուններից, հրետանային համազարգերից ու հրթերակոծության թնդյուններից։ Հայաստանի Արցախի սահմաններին հայոց գյուղերում, լեռներում ու հովիտներում սեպտեմբերի 21-ի գիշերը երբեմն ավախ լուսանում է ոչ թե խաղաղության զանգի հնչյուններով, այլ մարտական ահազանգի կոչնակով։ Հայաստանն ու Արցախն այսօր էլ համատեղ շարունակում են կասեցնել տարածաշրջանի խաղաղությունը վտանգող ադրբեջանական սադրանքները։ Իհակադրություն դրանց կենքի է կոչվում հայոց զուգապետության քաղաքական բոլոր ուժերի, հասարակական բոլոր շերտերի, ինչպես նաև համայն հայության միասնական կեցվածքը, որպես վշրական ուժ, որպես կայուն խաղաղության ու անվտանգության հուսալի երաշխիք, հակադրվում են հայոց բանակի մարտունակությունը, հայ զորականի անձնվեր ծառայությունը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի համանագծում, Արցախյան եւ ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծի դիրքերում Այդ անժխտելի իրողության եւս մեկ արդեն մերօրյա վառ արտահայտություն դարձավ այն հուշկո հակարվածը, որի շնորհիվ հայոց բանակը վճռականորեն կասեցրեց հակարակորթի ապրիլյան արկածախնդրությունն ադրբեջանա-Ղարաբաղյան շփման գծի ողջ երկայնքում մեկ։ Հայ ժողովուրդը շատ թանկին է վճարել իր ազատության եւ անկախ պետականության համար։ Իբրև ազգ է պետություն, հայ ժողովուրդը շարունակում է իր հազարամյա երթը, ոչ մի րոպե չմոռանալով այդ մասին։ Շարունակում է այնպես, ինչպես ինքն է ճիշտ համարում։ Հայ ժողովրդի ընտրությունն աշխարհում հարգում են բոլորը, բացառությամբ մեկ պետության՝ Ադրբեջանի, որը չի հարգում նույնիսկ իր սեփական քաղաքացիների կարծիքը։ Հայաստանի Հանրապետությունը բաց է ազատ ու փոխշահավետ աշխատելու բոլոր երկրների հետ, եւ սա հայոց մայր հայրենիքի անցած ու դեռ անցնելիք ճանապարհի անկախտելի բաղադրիչն է։ Հայաստանի Հանրապետությունն այն ամուր հիմքն է, որի վրա բարձրանում եւ մարմին է առնում ողջ հայության դարավոր երազանքը։ Շնորհավոր տոնը հայեր աշխարի 25-ամյա Հայաստանի Հանրապետության անկախության օրը։